mała kaczuszka wybrała się do lasu. Mała kaczuszka wybrała się do lasu. Mała kaczuszka wybrała się do lasu. Mała kaczuszka wybrała się do lasu. A tam spotkała, a tam spotkała babcie i zjadła z nią śniadanie. Mm. A tam spotkała, a tam spotkała babcie i zjadła z nią śniadanie.